بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعدكم ان الله جل جلاله لكم نكمتكيا صلاه سلام زائد متم محمد صلى الله عليه وسلم تنشكر الله جل جلاله تنفوكتانا تينا kuendelea kukumbushana aliyotajia shekhu wetu رحمه الله تبارك وتعالى شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله كتك مقدمه واكه والقول السديد في مقاصد التوحيد na leo biidhnillah tabaraka wa taala tunakumbushana machache kuhusiana na nguzo ya nne nguzo ya nne ya iman anaposema Sheikh rahimahullah wadhālika annahum yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi tunazungumzia leo umuhimu wa Muislamu kuamini mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala waliotumwa na Allah Jalla Jalaluhu tunavyojua Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu akamuongoza mwanadamu katika njia akampa akili ya kuweza kurizon na mbali na hiyo akatuma mitume wake ili waweze kufikisha ujumbe wake na kuwapasha wanadamu ni njia gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawataka wao kufuata ili wao kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu ili Muislamu aweze kuhakikisha nguzo hii ya nne ya iman ni lazima yeye aweze kukubaliana au aweze kufanya mambo yafuatayo jambo la kwanza ni yeye kusadikisha kwa moyo wake ya kuwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala ametuma ametuma au ametumiliza kwa kila umma kwa kila generation e, mtume ambaye alikuja kwa wao na kuwalingania katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kuyakufuru yale yote ambayo yanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na mitume hawa wote ni wa kweli wote ujumbe wao unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wa kweli mtume hawa wote ni ni wacha Mungu mtume hawa wote ni waongofu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza katika njia iliyonyooka na wote hawa ni waaminifu hawakhini ujumbe wa Allah au hawakhini hawamkhini Allah subhanahu wa ta'ala na vyovyote na wao mitume hawa wameweza kufikisha ujumbe wa Allah kama alivyowaamrisha kufikisha hawakufita chochote alayhi msalatu wassalam wala kubadilisha wala hawakuongeza chochote kutoka kwa ilmu yao au ujuzi yao au experience yao bali walifikisha kama alivyowataka Allah subhanahu wa ta'ala kufikisha Allah asema katika Qur'an fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin basi kuna juu ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kufikisha ujumbe wazi wazi kabisa ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa shughuli yao kubwa ilikuwa ni kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hili ni jambo la kwanza kabisa Muislamu kuweza kulitambua ya kuwa mitume hawa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa wa imani na wakafikisha ujumbe anavyotaka Allah. Na lazima pia sisi kuelewa da'wa ya mitume hawa wote ilikuwa ni sawa dawa yao ilikubaliana ilioana ili iliwafikiana kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa misho wao ya kuwa asli ya, ya, ya da'wa yao ilikuwa ni asli ya ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anavyofaa kuabudiwa na da'wa yao ilikuwa ni da'wa ya tauhid ambapo Allah subhanahu wa ta'ala apokeshwe katika ibada zote na wao kuamini na waislamu wa, wa, wa, au wafasi wa mitume kuamini kwa moyo wao na kwa ndimi zao na kwa vitendo vyao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wakufuru yote ambayo ni kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na dalili ya hayo ni aya mbali mbali katika kitabu cha Allah Allah subhanahu wa ta'ala asema wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun na hawaku hatukuwatuma au hatukutuma kabla yako mitume wowote isipokuwa tunawashushia wahi tunawafunulia ufunuo ya kuwa hakuna hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa mimi basi niabuduni yani Allah subhanahu wa ta'ala huu ndo ulikuwa ni ujumbe wa Allah kwa mitume wake wote ya kuwa kwanza kabisa lazima wafasi wenu waelewe umuhimu wa kumwabudu Allah kumpokesha Allah kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kujua namna ya kumwabudu Allah jalla jalaluhu Allah vile vile asema was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni arrahmani alihatan yu'badun waulizie mtume ambao tumewatuma kabla yako je tumejalia miungu mingine ya kuabudiwa kinyume na arrahman mwingi wa rehma Allah subhanahu wa ta'ala la wa kuabudiwa ni wewe peke yako ya Rahman ya Allahu ya Karim ama tunapoangalia yale mambo mengine ya practical things vitendo mbalimbali vya hapa na pale na jinsi ya kuweza kutumia au kufanya ahkam mbalimbali hili Allah subhanahu wa ta'ala amelitofautisha kutoka kwa e, umma huu au generation moja na kwa generation nyingine kila generation wamepewa vitu ambavyo kwamba the practical things ambazo inawafaa katika nyakati zao ama aslu ibadati wa aslu tauhid ujumbe wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wote ni sawa asli ya ibada acts of worship na kumpokesha Allah mitume wa Allah walitakiwa wamwabudu Allah peke yake na wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala wao na wafasi wao ama tunapokuja mambo ambayo kama vile sala kama vile siyam na mengineyo huenda ikawa kuna tofauti hapa na pale kwa, kwa sababu ya maslaha ya watu ambao wanaishi katika zama mbalimbali mbali. Kuna mambo ambayo huenda ikawa ni haramu kwetu, ilikuwa ni halali kwao au ilikuwa ni halali kwao, ni, ni haramu kwetu na kadhalika na dalili ya hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala anaposema likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan Allah anasema na kila umma katika nyinyi wanadamu tume <clears throat> tumeujalia sharia yake na njia yake likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sharia yake na njia yake hizi ni vitu ambazo kwamba ni za ahkam mbalimbali za kila leo ama aqida ama tauhid ama anayefaa kuabudiwa peke yake haya ni mambo ambayo yako uniform katika generation zote tangu nabii Adam alayhi salam kuumbwa ila qiyam saa mpaka kiyama itakaposimama na imekuja katika sahih Bukhari hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an aliposema Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-anbiya'u ikhwatun li'alatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid yakuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wote ni kama ndugu wote ni ndugu wa baba moja ummahatuhum shatta na mama zao ni tofauti yani mitume wa Allah wote ni kana kwamba wana baba moja wote ni ndugu wa baba moja lakini tofauti ni kuwa ni mama zao ndo tofauti wa dinuhum wahid na dini yao ni moja hii maanisha ya kuwa mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala wanakubaliana katika asli ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni at-tauhid ni tauhid kumpokesha Allah na kumwabudu Allah peke yake alladhi ba'atha Allah bihi kulla rasulin arsalah tauhid ambayo Allah alimtuma nayo kila mtume ambaye alitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kila kitabu ambacho kwamba amekishusha Allah basi ndani yake tauhidi imesisitizwa watu kuweza kumwabudu Allah anapotaka kuabudiwa na yote ambaye atakufuru katika ujumbe wa mtume mmoja basi yeye atakuwa amewakufuru mtume wote ndio maana watu wapuzi wanapojitokeza na wakawa wanamkosea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu wakawa wanachora katun za Nabii sallallahu alaihi wasallam muslimu hawezi akathubutu kumtusi Nabii Musa au kumtusi Nabii Isa alaihi salam la kwa sababu mitume hawa ni mtume wetu zaidi kuliko mitume wa mtu yoyote katika huu ulimwengu Allah anasema katika Qur'an kadhabat qaumu nuhin almursalin akika qaumu nuuh waliwakadhibisha mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala angalia mtume wa pekee ambaye alitumwa kwa qaumu nuuh ni nuuh lakini Allah anasema kaumu Nuh walikadhibisha mitume wa Allah hii ni kumaanisha ya kuwa mtu anapokadhibisha mtume mmoja ni kana kwamba amekadhibisha na, na kuwakataa mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala Jambo la pili ndugu zangu ni kuamini mitume al-imanu biman alimna ismahu minhum ni kuamini mitume ambao tumejua majina yao Allah ametupasha kuhusiana na majina yao kama vile nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim Musa Isa Nuh na wengine wengi wale 25 waliotajwa katika Qur'an wote tunawaamini bila kuwabagua anaposema Allah amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih walmu'minun kisha akasema la nufarriqu baina ahadin min rusulih atutafautishi baina ya mitume wa Allah tunaamini ya kuwa wote walikuwa ni mitume wa Allah wote walipewa ujumbe sawa ya kimsingi na Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni ujumbe wa tauhid ingawa vitu vya vitendo vya kila leo ndio kila kaumu imepewa njia yake na kila kaumu imepewa sharia yake na Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'an walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk basi tumetuma mitume wengi kabla yako ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna wale ambao tumekupasha kuhusiana na wao tumekuzungumzia wao na kina nani na kuna wale ambao kabisa hatujakwambia chochote uso na hii yaonyesha ya kuwa ni vigumu kujua idadi kamili ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kuna baadhi ya mitume ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakumjulisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam na sisi tunaamini ya kuwa mtume wa misho ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hamna mtume ambaye atakuja baada ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtu yoyote ambaye atadai ya kuwa kuna mtume baada ya nabii Muhammad basi yeye na huyo mtume wake wote watakuwa ni makafiri na hawataingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa sababu Allah anasema katika Qur'an alladhina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik na wale ambao wanaamini yale yaliyoteremshwa kwako wewe Muhammad na yale ambayo waliteremshiwa waliokuwa kabla yako ni kumaanisha baada yake yeye Muhammad hakuna yeyote ambaye aliyekuja na Allah anasema wa khataman nabiyyin na alikuwa ndio mwisho kabisa wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema e, illa annahu laysa nabiyyun ba'di alipokuwa anawaeleza masuhaba wake jambo fulani anapokuwa anazungumza na Ali radhiallahu tabaraka wa taala an misho wa mazungumzo wake akamwambia ya kuwa e, isipokuwa tu ya kuwa ni kuwa hakuna mtume baada yangu so mtume anakiri ya kuwa hakuna yoyote ambaye atakuja baada yake kama mtume tunaamini nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha alayhi salatu wassalam na kumpatia khasais mbalimbali mambo ambayo mitume waliotangulia hawakupewa kama vile Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma kwa majini na wanadamu na ulimwengu wote Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala amefanya moja katika silaha zake kutia uoga katika nyoyo za maadui zake Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ardhi yote kuwa ni tahir kwake yeye na kuwa ni msikiti kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa sehemu ambayo kuna najasa ambayo inaonekana wazi lakini naturally ardhi ni tahir na ardhi yote ni sehemu ambazo mwanamslamu anaweza akasimamisha swala vile vile nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhillat lahu alghanaim Allah subhanahu wa ta'ala alimuhalalishia ghanima Ghanima ni ngawira ambayo inapatikana kutoka kwa adui wakati ambavyo kwamba watu wanapigana vita ambavyo ni vya kisawasawa vita ambavyo kwamba ni vya kidini vita ambavyo kwamba ni jihad Waka, baada ya vita hivyo waislamu wanaruhusiwa kuchukua yale ambayo wameweza kuyapata kutoka kwa maadui zao na tunavyoambiwa ni kuwa mitume waliotangulia hawakuhalalishiwa hawa wao kuchukua nga, ghanima au ngawira jambo lingine mtume amepewa ni kuwa yeye atakuwa ndo ashafaatul atapewa ashafaatul udhma mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa anawafanyia wanadamu utetezi mbalimbali mbali. intercession mbalimbali yaumul qiyamah hasa wakati ambapo wanadamu wamepitia dhiki balaa shida jua ya wachoma na hisabu ijaanza mtume sallallahu alaihi wasallam wasallam atawafanyia shafaa wanadamu wote wakiwemo maambia alayhi msalatu wasalam ili Allah subhanahu wa ta'ala aanze shughuli za kuwahesabu ili waweze kuokolewa na eh, joto na dhiki mbalimbali katika ardhi ya ardhi ambayo watu watafufuliwa juu yake ardhul mahshar jambo lingine ni kuwa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye amepewa kitabu ambacho kwamba inasadikisha ina ina confirm inasahihisha inasadikisha ukweli uliotajwa ndani ya vitabu vilivyopita baada ya watu kuvibadilisha au kukana yale ambayo yametajwa ndani yake na si ya ukweli jambo la nne ndugu zangu katika kuamini mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-amalu bi shari'atihi yani al-amalu bi shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-amalu bi shari'ati man ursila ilayna minhum wa huwa khatimuhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad yeye ametumwa kwa wanadamu wote ametumwa kwa ametumwa kwa ametumwa kwa wanadamu wote wawe ni majini awe ni awe ni wanadamu na ujumbe wake ndio ujumbe ambao utaenda ila kiyami saa na haya muslamu utayapata katika suratu nisa aya sura ya 4 aya 65 Allah anaposema fala wa rabbika la yu'minun basi rudi katika aya hiyo upate ujumbe huo muhimu biidhnillah tabarak wa taala jambo la mwisho kabisa ni kuwa muslamu anapoamini imani ya kisawasawa kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala basi kuna faida mbali mbalimbali ataweza kuyapata miongoni mwa faida hizi ni alilmu birahmatillah ataweza kutambua huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kwa akawatumia mitume ambao wanakuja kuonyesha njia ya haki ambao wanawabainishia mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka ni vipi Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuabudiwa kwa sababu akili ya mwanadamu haiwezi kujisimamia kumtambua Allah peke yake na kutambua namna Allah anafaa kuabudiwa ndio maana Allah kwa huruma yake akatutumia mitume wake vile vile kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo kubwa na kuwapenda mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kuwapenda na kuwasifu mitume hao wa Allah katika mipaka ya kisheria na vile vile kuwatetea ikiwa kuna yoyote ambaye kwamba atajaribu kuwashtumu kwa lolote kwa sababu wao ndio wametuonyesha njia ya kutufikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hasa mtume wa misho nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullah